buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie slaptai ves pražutingų klaidamokslių, išsigindami net juos išpirkusio valdovo ir užsitrauks greitą žlugimą. Daugelis paseks jų pasileidimu ir dėl jų bus pikžodžiaujama tiesos keliui. Iš godumo jie bandys jūs išnaudoti suktai žodžiais – bet nuo seno pasmerkimas jų laukia ir jų pražutis nesnaudžia. Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet nubloškė juos į tamsias pasmerktųjų buveinės bedugnes, kur laiko juos teismui. Jis nepagailėjo senojo pasaulio, tik išsaugojo teisumo šauklį nojų ir dar septynetą, kai siuntė bedievių pasauliui tvaną paversdamas pelenai Sodomos ir Gomoros miestus, pasmerkė juos žlugti ir taip davė pavyzdį ateities bedieviams. Išgelbėjo teisų į lotą, varginama nedorelių palaido elgesio. Mat tarp jų gyvenantis teisusis, tai regėdamas ir girdėdamas, diena iš dienos turėjo varginti savo teisę sielą dėl nuodėmingų darbų. Taigi viešpas žino, kaip išgelbėti maldingų žmonės iš mėginimo ir kaip išlaikyti nedoruosius teismo dienai ir bausmiai. Ypač tuos, kurie pasidavę kūnui pasineria nešvariuose geismuose ir paniekina viešpatystę. Įžūlūs akiplėšos, jie nesudreba pikžodžiaudami šlovingiesiems, tuo tarpu angelai, aukštesni jėga ir gale, viešpaties akivaizdoje nedrįsta jiems ištarti pikto sprendimo. Bet jie kaip neprotingi gyvuliai, tarsi iš prigimties skirti sugavimui ir užmušimui, pikžodžiauja tam, ko nesupranta ir todėl pražus savo sugėdime, kesdami skriaudą kaip atpildą už savo daromas skriaudas. Jie laiko pramogą smaguriauti viduryje dienos. Jie purvini ir iškrypia, kai vaišindamiesi su jumis mėgaujasi apgavystėmis. Jų akys kupino svetimavimo, nepasotinamos nuodėmės. Jie suvedžioja sviruojančias sielas, jų širdis išlavinta gudulystės. Jie prakeikimo vaikai. Palikę tiesos kelyje nuklydo ir pasuko keliu Bosoro sūnaus Balamo, kuris pamilo nedorybės atpildą tačiau buvo subartas dėl savo nusižengimo. Darbinis, nebylys gyvulys prabilo žmogaus balsu ir sutrukdė pranašo beprotystę. Jie yra šaltiniai be vandens, audros genami debesys, jiems skirta juodžiausia tamsybė. Skelbdami išpustas ir tuščias kalbas, kūno geismais ir pasileidimu jie pavilioja tuos, kurie vos paspruko nuo gyvenančių paklydime. Jie žada šiems laisvę, patys būdami sugedimo vergai, juk nugalėtasis tampa nugalėjusiojo vergu. Bet jeigu ištrūkę iš pasaulio purvyno, viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu, jie ir vėl jame įklimpę pralaimi. Tai jiems paskui darosi blogiau negu pirma. Jiems būtų buvę geriau iš viso nepažinti teisumo kelio negu jį pažinus nusigręžti nuo jiems duoto šventojo įsakymo. Jiems yra nutikę, kaip teisingai sako patarlė. Šuo sugrįžo prie savo vėmalo ir išmaudyta keulė vėl voliojasi purvynę.